turi ku munsi w'imana igenekezo rya cyenda mu kakaro kaze makuru yacu ya nyuma avuga kuri uno mugoroba akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira mu mugambwe sawa nyafurodebu bavuga ko atamuti ku ngorane z'uburundi uzova mu ntwaro ufata kibanza ibyo bakaba babivuze mu gihe mwishyirahamwe mwishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika hari abavuga yuko gusangira ubutegetsi yoba ari umwe mu muti wotogwa ku ngona ziri mu burundi abantu batanu barafatiwe mu ijoro ryakeye mu kigo cy'ububiko bw'imiti kamebu bariko barapakira imiti bahibye mu buyobozi bw'icyo kigo bakamenyesha ko bari bafise amakuru avuga ko hashobora kuba ubusuma baca bakorana n'igipolisi cy'igendereza musitanteri wa komine nyanzarake yafashe ingingo ngingo yo guhagarika kibanza ishengero rya penekoti gikibuye bivuye ku kajagari karirangwamwo ayo n'ayandi ni muri makuru eme usemitebutse niwe watuma amajwi abashikira share makoto nje ngiye kuhashikiriza sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo ndasubiye kwa mwiriwe ngo gusangira ubutegetsi canke gushiraho leta mfata kibanza sivyo vyotora umuti ibibazo uburundi buriko buracamwo ivyo bivugwa n'icegera c'umukuru w'umugambwe sahwanya Frodebu Leonce Ngendakumana amenyesha ko amareta nkayo yagiye rashigwaho mugabo atatoye umuti ibibazo vyari bihari kubwiwe ngo ku hakenewe kubahirizwa ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ivyo yabishikirije inyuma yaho umukuru wa kanama k'umuryango wa Afrika amenyesheje ko imwe mu nyishu kugira ngo injyane ziri mu Burundi zihere ari uko hoshigwaho leta yifata kibanza tumukurikire ikibazo nyamukuru si cyo abaja mu bibanza si cyo abaja mu butegetsi iyo iba ari inyishu ku bibazo by'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'umunani umushingantahe Petero Ruyo yarashinze leta irimwo abahutu mirongo itanu ku ijana abatutsi mirongo itanu ku ijana ariko ntibyabujije yuko ibibazo byari bihari bibandanye uko byari ibibazo bidateye umuti n'ubu rero abo bavuga mwene uko ndamaze kubyumva na batari bake ndamaze kubyumva na bakuru b'ibihugu muri aka karere eh, babivuga ko ba leta y'ubu bumwe n'abatinya kuvuga yuko ibyo byitwa amatora yabaye mu mwaka mu bibiri na cumi na gatanu byabaye nabi bitisunze amasezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro bagatinya rero kujya ku kibazo nyezina kugira umuti uboneke kugira rero umuti uboneke baba barundi b'abanyamahanga hoko gwiki kugira ngo ayo matora ategurwe neza atunganywe neza ku buryo azara amatora ahumuriza abarundi bose adahumuriza umugwi w'abantu ibyo nibyo bikenewe nabyo by'ibibanza byo ntibikenewe kuko n'ubundi ari iby'ibibanza ababirimwo barimwo harimwo abahutu harimwo abatutsi harimwo abagabo harimwo abagore ariko n'abariko bagabangana iby'itunga ry'igihugu gusa bonyene si abariko batorera umuti ibibazo by'igihugu mu biro by'umukuru w'igihugu ngo ibiheruka gushyikirizwa n'utwara akanama k'umuryango w'ubumwe bwa afurika musa faki mahata kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane ngo ni ibyiyumviro atahoca avuga ko ari byo yatanze nk'inyishu bivugwa n'ugeje kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ambasaderi wiri nyamitwe akavuga ko leta y'u Burundi yamyishigikiye ibiganiro bihuza bose ariko ikanka ibiza bivuguruza aho abanyagihugu bashitse mu matora tumukurikire yari kuwe ku telefone na mugenzi wacu Placide niyo mungere mu gihe agize ati harashobora gutorwa inyishu iyi canke iriya si ukuvuga yuko aba yemeje ngo inyishu kuri iki kibazo yoba ari iyi kukaba nka komere mu burundi nta n'ikibazo uvuga ngo gihambaye kiba gisigaye kuko ibyari bigoranye by'abantu bica abantu bisa n'ibyatorewe umuti kuko byaragabanutse haracyasigaye ubukozi bw'ikibi nk'uko biba mu bindi bihugu agize ati inyishu ica mu biganiro mbere hari n'aho yavuze yuko ibihano ataco byungura kuko byononera abanyagihugu ibyo ni ukuvuga yuko yuko aba agize ati ibiciye mu biganiro nibyo byiza leta y'u Burundi yamye imbere ibiganiro imigambi yose iboneka yaba umugambi ujejwe gutunganya iby'umutekano mu gihugu cyose eh, murazi ko yaciye mu biganiro imigambi yo kurwanya ubukene eh, icyo ntawe urakizana ngo avuge ngo leta y'u Burundi yitegetse yuko eh, amatora yafuta kugira ngo haboneke inzego zivuye mu bagaburanyama nta muntu n'umwe arigera agira ibyo kandi ibyo ntibishoboka n'umuryango umwe bwa afurika ntushobora eh, gufuta aho abanyagihugu bashize icyo rero nibaza yuko iyo avuze ati mu gutora inyinshi ibibazo hirya no hino harabayeho ibi canke harashobora kubaho n'ibihi icyo ni icyiyumviro cyo kuvuga yuko aba avuze ati mu burundi tuzobigenza uko kuko eh, ntawoza mu gihugu mu gihugu mbere mukurikiye neza aravuga ati hariho ukubaha no kubahiriza ubwigenge bw'igihugu hariho ukutivanga amafaranga mu bihugu ibyo byose rero ni ibintu bisaba yuko abantu batahura ko muri bwa afurika cyangwa ata oni izoza ihindura icyo abanyagihugu bashitse yavugwa mu bya politike umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu no kwigisha gukunda igihugu yifuza ko ibiganiro bibera hanze byotahukanwa mu Burundi Terence Ntahiraje yabivugiye mu kiganiro ku nama ca radio isanganiro asigura ko ibibazo bihanze igihugu abarundi bashobora kwiganira ko mu gihugu hagati Terence Ntahiraje akabona ko ibyo bibazo byageranijwe na wa mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro sendeyi ko atakurindira kujya kuro kurondera abanyamahanga tega amatwi terance ntayiraca bijya ibibazo byose muvuga umuhuza ngo yatororokanije abarundi barabishyitse ku bibazo bivuza abarundi n'ivyahe ivyimviro vya mbere vy'abarundi umugwi wa mbere harimo ibibazo bijanye n'ibwitwa shingiro burira abarezi na yonyene n'irya mashengero barasaba kandi yuko ibwizo rya ubwere gihugu ryo inyanyugwa barasaba yuko gitabo mpana vyaha cyo inyanyugwa barasaba yuko nira bimenyesha makuru ryo inyanyugwa nira bize kuzumuteka ibibazo vyose bikora by'umutekano barabisavye nabo muga ntibateka bati nibigenduko none sabarundi babisavye ibigazo ntimuvyemera kurira kuza kubira kubirondera kwa mukapa baramaze gusaka ibyo bintu byokorwa mbe icobuza kwanya politiki mwese mwicara kukungana ibi kugira ngo ibi bashitseko baratanga n'ivyiyumviro biraba ubutunzi n'iterambere nta kintu muzogenda kuvuga yarusha batavuze muri ibyo biganiro bihuza abantu by'abintu gihugu cyose baravuga n'ivyiyumviro vyerekeye kwigisha demokarasi no gukunda igihugu hariho n'ivyiyumviro bijanye n'agatakazi na muntu barabishikirije barabingene vyogera kugira ngo umuntu atobore wese kubari nta bintu bishasha rero nagenda babeyesha iyo raporo byose byaravuzwe birimo ni bya bindi gusa abandi bamemera umunyamahanga avuga ati ntagiye hariya umenga jewe ngasi nofata ingingo ariko Faustin Ndikumana rongo yishiramwe parseme riharanira rihamagarira abarundi guhindura ingendo suka bibona avuga ko ibiganiro by'abanyagihugu ataho bisa bisana n'ibiganiro bihuza abanyepolitike nawe nyene yabivugiye mu kiganiro ku nama tumukurikire ibi bivugwa hari itandukanizo ryavyo kandi babe batigeza gutabura kuko iyo uvuze ibiganiro bijyana nk'ibyo bya senidei abanyagihugu bagenda bakabazwa bakavuga bagashikiriza amadoleyanse bijya bisokoroka hakenerwa bya byiyumviro by'abavuga ati none bavuga nk'abanyegihugu bati turifuza amatora meza atagira intuze si byo hari abagatera baje mu matora bitoza abo rero barakeneye kumenya ati byogenda gute nyimba bavuze hagati y'akazi na muntu n'ibiki mu mugambi muri leta turafise politiki hagati y'akazi na muntu siko no muri sosiyete sivile tuza kubera iki kumbe turafise ubuhinga muri bimwe bimwe muri ibyo bibazo ibi viyarusha rero ni ibiganiro biri kubirasanasana rezagiteri uko kuva na kera igihugu cyagira ingorane kubera hejuru mu bagiteri hari ingorane hanyuma urabye washaka n'ibiganiro ibi biganiro byahora mu kayanza inisiyative y'umuhuza yari ikagira atanative yo gutangura kwegeranya rezagiteri bo mu burundi noneho wazi yuko atarabona ko serende yashyizikirije raporo kugira atume ko mu kayanza waza ko atazi ko serende yahejeje kandi ari ibiganiro n'itandukanizo itandukanizo ririhe rya senedeyi n'ibyo umuhuza Edouard Ndwimana yatumye ku si ukuvuga ko bijere kuzimanganya ngo senedeyi ntibije gufasha aba agiteri kugira dushike ku ntumbero nziza isanganiro inama isumba ingimba dutandukire mu yavugwa mu gisata cy'umutekano hari ikiziga cy'umugabo cyatowe mu mazi y'uruzi rubyironza ku musozi gweza mu ntara ya gitega amakuru ava mu gipolisi kijejwe kugwanya impanuka igitega avuga ko uwo yishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu buca ari kuwa gatandatu atemwe umupanga mu izosi no ku kuguru ayo makuru amenyesha ko uwo mugabo yishwe yari afise hagati y'imyaka mirongo ine n'itanu n'imyaka mirongo itanu kandi ko yashikanywe mu buruhukiro bw'intwaro by'intwaro mu ntara by'igitega akazoshingurwa mu misiri imbere nayo ngaha mu gisagara cya bujumbura umugwi w'abasumu umunani wasambuwe n'igipolisi muri zone buterere ahitwa ku mabase mu gihe abo basuma bariko bitegura kwiba aba abarengana kuri muri icyo kibanza hari igihe cy'isaha zitatu n'inusu zo mu gitondo amakuru dukeshi igipolisi amenyesha ko uwo mugwi wafatanye ukinga n'amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu bari bamaze kwambura abahita beneyo bakaba bataramenyekana tukiri muri icyo gisata cy'umutekano abantu batanu harimwo umunyezamu ku kigo cy'igihugu kibika imiti kamebu baraye bafatiwe muri icyo kigo bapakiye imiti bari bahivye Sefu Sabushimike umuyobozi mukuru wa Kamebu amenyesha ko kuva ku munsi wa gatanu bari bafise inkuru z'ubwo busuma baraheza bakorana n'igipolisi kigendereza yemeza ko iyo miti atanumwe wibwe ariko ngo baracarindiriye ko amatohoza y'igipolisi y'ivyo bari batwaye ahera ngo bamenye igiciro cavyo tumukurikire Ico nagomba kubabwira nuko ntibyatwawe mugo barashatse kwiba kandi abashatse kuyiba barafashwe n'ibyo bari batwaye ngaha abiri ngaha eh, polisi yaramaze kuyifata biracari ngaha mu kigo ca Kamebu mugabo harakenewe yuko mu nyuma polisi imaze kugira amatohoza yacu tuzoheza tugaharura neza tukaraba ibyo bari batwaye mu bwo gushika ubu ntabyo batwaye kiretse mu minsi iheze w'abari bamaze kubitwara nayo ubundi ejo ntabyo batwaye kuko twari dufise inkuru kuva kuwa wa gatanu hanyuma mm, turaheza turakorana komisariya minisipal hamwe n'igipolisi kijejwe igendereza aho cane cane nagomba kubashimira igipolisi kijejwe igendereza na komisariya minisipal ingene twakoranye kugira dushobore guhagarika izo nkozi z'ikibi biravugwa ko harimo n'abanyezamu banya bantu uko bangana bangana gute hari abo mwasho kumenyamo abantu iyo baje bava gushika ubu bose hamwe n'abantu batanu mugo twebwe bo tuzi nivyo harimo umunyezamu yari asanzwe acungira ngaha ngaha muri kamebe yarafashwe hakaba n’ubundi nyine bari basanzwe bakorana nawe nyine yarafashwe mugabo rero abo bandi shobora kubabwira muri iki gihe ngo baje bavahe reka turindire igipolisi gikora akazi kacu kizoheza kitubwira iyo baje bapfa nta kintu na kimwe cyatwowe nta muti watwawe nta muti washoboye gutwagwa twabifashe bitarava ngaha imodoka yari bipakiye iracari ngaha abapolisi barakoze akazi neza kandi nagomba ndabashimira yaciye ifatwa aho nyene atana kimwe baratwara hari ingingo muba mutegekanya kugira ngo muzibirire abo aboza kwibanga mu kigo canyu izo ngingo zitegerezwa gufatwa ibyo bitegerezwa kuba mugabo gushika ubu sishobora kubabwira uburyo tuzokoresha tutabanje kuraba uburyo bakoresheje ubwo bwo kugira duheze turishirize mu kwikingira sefu sabushimike arongoye ikigo kamebuya na mugenzi wacu mireka nyange Pierre nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano aremeza ko muri abo basuma harimwo abapolisi babiri tuve mu gisagara ca Bujumbura tukubitire mu ntara ya, ya ya Makamba urusengero rwa Penekoti rw'ikibuye muri commune Nyanzarake intara ya Makamba gugawe by'imfata kuri uyu w'Imana Jean-Claude Nduwimana mustaneri wa commune amenyesha ko yafashe iyo ngingo mu ntumbero yo guhagarika kajagari buramatari kahadutse mu kurindira ko buramatari w'intara atora umuti urama gucuka kibi kimaze iminsi hagati y'abakirisu n'abarongozi b'iryo shengero ni nk'uriya mugenzi wacu jean Pierre misago kuva isaha zine zirenga gatozo kuri uyu w'imana urusengero rwa pantekote rwibukeye inyanzarake mu ntara y'amakamba ruriko amagufuri yashyizwe ko n'intwaro n'inzego z'umutekano aho inyanzarake nk'uko bishyikirizwa na bamwe mu bari ko barahasengera umugwi w'abakirisu wari wagumye hanze igisabisho gitanguye nk'inyuma y'isaha nabo binjiye baririmba ariko babanje kuvuza ifirimbi akajagari kaba karatanguye mutanteri wa komine nyanzarake ari kumwe n'abapolisi nabo mu iperereza ntibatebye kuhashika urwo rusengero ruba rurugawe abari baje kuhasengera baba baratashye. jean claude n'uwimana musanteri wa komine nyazarake wavuganye ahejeje kugara by'imfatakibaza urwo rusengero avuga ko ari ku mbo z'umutekano mu kurindira ko buramatari wa makamba asanzwe afise mu ntoke icyo kibazo cy'umwumvikano muke mu ishengero rya pandekote ry'ibuke inyanzarake gitorega umuti urama icyo bikora intumwa z'ishengero rya pantekote mu burundi zari zagiye gutorera umuti icyo kibazo kuri uyu wa gatandatu ntizemerewe gukoresha inama n'imwe bijyanye n'icyo gikorwa cyari cyabajyanye kuko zabanje gusabwa kubonana na buramatari wa makamba nazo ntizaheza ngo zibikore nk'uko umutanteri wa komine nyanza arakabishikiriza aho ibukeye hakaba hari icyuka kibi hagati y'indongozi zimwe z'iryo shengero namwe mu bakirisu baho kuva muri ruhuhuma uyu mwaka nk'uko biboneka mu makete yagiye arandikwa n'abavuga ko baserukira abakristo ba pantekoti nyanzarake bagiriza bamwe mu barongoye iryo shengero ko batubahiriza amategeko y'ishengero mu bikorwa bimwe bimwe by'ishengero nko gushingira abubakana jean Pierre Misagi nyanzarake radiyo isanganiro urwo rusengero rero ruri mu bukeye si ikibuye nk'uko nari nabivuze nino ngaha amakuru yacu aciye agarukira mu kanya murakurikira amakuru makuru makuru yanditswe n'ibimenyesha amakuru ndashimye mugenzi wanjye emeti usemitebutsi yafashije kugira ngo amajwi abashikira iwanyu share makoto nayabashikirije n'agahwane ariko rero bisa n'ibigoye leta y'u Burundi leta y'u Burundi ngo ikeneye miliyoni mirongo ine z'amadolari y'abanyamerika ngo mu gihe gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri leta izoba imaze gutanga ayashika ku miliyoni cumi na zibiri z'amadolari y'abanyamerika Kubwa Pierre Claver Kazihise uwo mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike ngo kurondera gutunganya amatora atamfashanyo ivuye hanze ngo nukwiyambura uburayi na amerika bigatuma umuntu apima ugushaka kw'abarundi hagati ya demokarasi n'ukwikukira nayo kubwa Ancher niko yagize umwe wo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ari mu buhungiro ngo benshi bazoterera ayo matora ya 2020 kugutinya ko bogirirwa nabi mu bihe nk'ibi ngo iyo abari mu gihugu yoterereye kugira ngo akizigufa abatavuga rumwe na leta bari ngaha mu Burundi barandikiye umuhuza muyoweri Kaguta Museveni bamusaba gukura intambamye ziri mu biganiro bibera hanze y'u Burundi vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru Net Press abo nabo ni amizero y'abarundi fodebu ihagarariwe na leonce ngendakumana icegera cy'uwo mugambwe mrc rurenzagemero na iprona iri mu mizero y'abarundi ngo ku igenekerezo rya gatatu z'uku kwezi kw'indwi niho bandikiye umuhuza umukuru w'igihugu cy'u buganda ngo bamubwiye ko imyaka ibiri iheze uburundi buri mu bihe bitoroshe ibihe ngo byavuye kuguhakana guhakana amasezerano y'iyarusha y'amahoro no gusubiza hamwe wa shingiro riyakomoka ko abanyepolitike mu rwandiko rw'impapuro zine bashikiriza ko batahengeshanije kwerekana ugushaka guke kurongo igihugu umugambwe wiwe SNDD-FDD n'inzego zawo mu gutorera umuti ibibazo biri mu Burundi ku bw'abanyepolitike ngiyo nyifato y'ugushaka guke yerekanwa n'ibintu bine ivyo navyo nk'uko bibananya vyandikwa na Net Press ngo namayeri leta yagiye ikoresha ikiringo cose c'ibiganiro bibera hanze y'u Burundi ingendo y'uguhindura ibwirizwa shingiro integuro y'urupapuro rw'inzira rujana mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri no gutakanuka ibiganiro birimwo bose biberiye arusha amakuru ashyikirizwa n’iminyamakuru nete presse yandika kandi ko umugwi w'igihugu w'agateka kazina muntu CNDH washikirije icegeranyo cawo c'agateka kazina muntu mu mwaka wa 2016 n'igice cuwa 2017 urongoye uwo mugwi Jean Baptiste baribonekeza yamenyesheje ko mu mwaka uheze abantu amajana atatu na mirongo ine bishwe anashikiriza ko harabazimiye n'abandi nabo bakaborezwa igufa yaranavuze kandi ku migenderanire idashemeye hagati y'u Burundi n'abahora babufasha harimo umuryango w'ubumwe bwa buraya nyuma y'aho uwo muryango ufata ingingo yo kudacisha imfashanyo ku makonti ya leta y'u Burundi ngo naho biruko uyu mugwiseni dehash uramenyesha ko ukubahiriza gate y'akazi na muntu mu Burundi vyagiye bitera imbere bibiri na cumi na gatanu aho hatangura ibihe bitoroshe mu Burundi Abanyeshuri bo mu mashuri yiswe ayakarorero barahejeje gushimisha leta mu ntumbero yayo intangarugero mu kumenya mwi ishure ugereranije n'abiga ahandi byandikwa n'ikinyamakuru la voix de l'enseignant akarorero ico kinyamakuru gitanga nako ku ishure y'akarorero ryo mu ngagara abanyeshuri babiri gusa kuri mirongo ibiri n'umunani niyo batamenye mu mpera z'uyu mwaka w'ishuri urangiye amanota ngo yerekanye ko ishure ryishura ku izina ry'akarorero ku banyeshuri mirongo ibiri n'umunani bo mu w'indwi abo babiri gusa niyo batashikanye amanota mirongo itanu ku ijana icyangombwa ngo kwari ukurenza mirongo itanu n'atanu ku ijana vy'amanota yose y'umwaka Ibyingo zari zirindiriye si sivyo zabonye vyandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko mu gihe ishyirahamwe bisiko ryemeza ko rifise ibikoresho bikwiye n'abakozi kugira ngo bayore imicafu yose iri mu gisagara cya bujumbura abakeneye yuko iyo micafu ikugwa uko babiziga siko babisanze ngo ntibabona abo bakozi imifuko yuzuye ubucafu ngo irashigwa ku mabarabara canke indani mu ngo mu kurindira ko ikugwaho ikinyamakuru Burundiyeko ko ngo caranagendeye amakartier ya Kamenge na Nyakabiga ababa muri ayo makartier ngo batera gatera akamo iryo shyirahamwe bisiko ngo rinyaruke gukura ubwo bucafu atari uko naho babiha babitwara ku mutwe nayo itorokanirizo ry'amakuru ABP ryandika ko ingaruka mbi zo kurenga ibigo zitanguye kwibonekeza muri iyi minsi mu ntara ya Bubanza na cyane cyane mu makomine ya Rugazi Mpanda na Bubanza waheze indwi zibiri umuforoma wo kwivuriro rya Muramba muri komine Bubanza afashwe ariko ashurashuza umukozi wo mu nzu w'umukobwa ngo akaba yari yaranamutwaye Jinda mu nyuma musaba kuyikorora muri komine Rugazi naho ku musozi Kibuye ngo uwitwa Sevehanzo habonayo yarahatswe kwiyahura ahakugwa na mwene wabo ngo yahavuye mu nyuma avuga ko yagire yiyahure kubera umugore yaramurembeje ngo atera abagore bo mu kibano mu mugenzo wayo wo gushimira abakoze neza iwacu ishira mu kibanza c'iteka umukinyi Larji Ramazani umukinyi w'umupira w'amaguru Larji Ramazani kuko aherutse kugiranira amasezerano n'umugwi wo mu bwongereza manchester united uwo mukinnyi akaba afise akabira k'uburundi Bubiligi akazomara umwaka mu bakinnyi b'abasubirizi imbere yo kuja mu bakinnyi babigize umwuga mu kiringo c'imyaka itatu ivyo bita tuwa sezo mu gifaransa mu kibanza cyo hasi iwacu hashira umuririmbyi Kofi Olomide kuko yakweze imishatsi y'umwe mu bakobwa bamutambira hari kuwa gatandatu itariki ya mbere ukwezi kw'indwi mu giteramo kuri Lisescapers yo mu Nyakabiga Nino ngaho turangirije aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi turangije bayashikirijwe na Mihaye Kanyange afadikanije na Placide niyo mungere mugire ibihe byiza ngaho iwanyu naho ubutaha